svojstvo poslanikovog sallallahu alaihi sallam namaza. U ovome poglavlju autor je spomenuo 14 hadisa, jedno od dužih poglavlja. Kada kažemo svojstva poslanikovog sallallahu alaihi sallam namaza, mislimo na kakvoću. Mislimo na kakvoću. Pa će autor u ovome poglavlju spomenuti skupinu hadisa koji ukazuju na kakvoću namaza Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa je počeo prvim hadisom, kaže A nebi Horeirete radijallahu anhu kale Kane Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Ida kebara fi salati sekete hunejhe sekete hunejheten Kablen jekra يقرأ ja Rasulullah Bijebi ente u ummi A أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je poslanik s.a.v. kada bi donio početni tekbir šutao bi jedno vrijeme prije nego što bi počeo učiti. Pa sam mu rekao Allahov poslaniće bi ebi ente ummi majkom mojom i ocem te iskupljujem znači spreman sam da žrtvujem i majku i oca zbog tebe, Allahov poslaniče. Što se tiče ove pauze koju praviš nakon početnog tekbira, a prije učenja, šta tada kažeš? Pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kažem, Allahu moj, udali između mene i grijeha mojih kao što se udalio između istoka i zapada. <coughs> Allahu moj, očisti me od grijeha mojih, kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. Allahu moj, operi me od mojih grijeha sa snijegom i vodom i gradom. <coughs> Ovdje je došlo u hadisu Kjane, kjane Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kada se kaže kjane u arapskom biti, a, <coughs> ukazuje da je to poslanik sallallahu alaihi wa sallam često činio. Da je to činio, znači učestalo. Ili da je stalno to činio, a kaže se kjane i ponekad kada je uradio ili samo jedan put kjane se može isto reći. No, međutim, često kod učenjaka islamske jurisprudencije se a, uzima a, prošli, znači, a, ovaj oblik a, biti, jel, jel, kane, uzima se kao al-mudavome, ili kontinuitet, da je to poslanik sa osvame, znači, stalno činio ili često činio, osim ako ima argument koji ukazuje da je to bilo je to bila iznimna situacija, pa ga neko vidio, pa prenio u tome obliku, u toj formi. Potom je zastao Huneiheten, malo jedno vrijeme, pa je autor govorio dugo o jezičkom značenju ove riječi, njenim oblicima i razilaženjima, što za naš toliko nije bitno. Što se tiče ove pauze, To nije općenita pauza, nego je pauza od učenja na glas. Pa je učio prije, znači šutao je prije učenja Kur'ana sallallahu alaihi wa sallam. U smislu šutao je, nije na glas učio Kur'an, ali nije šutao od dove i od jeli, a, a, zdikra, jer dokaz za to su riječi Ebu Hureyre kada je rekao, kaže, mate kul, šta kažeš? Vidiš kada je Allah poslanič ovu pauzu koju pravi, šutiš, sukut je šutnja. Šta tu govoriš? Kako šutiš, a govoriš? Znači šutiš u smislu da ne govoriš šta? Naglas, jer nakon toga dolazi Fatiha pa znamo šta učiš. Ne dolazi Fatiha pa učiš naglas. Pa šta govoriš u tom među periodu kada mi ne čujemo šta ti, šta ti učiš? Pa znači nije šutnja općenita, nego se misli šutnja u smislu da ne izgovara ništa na glas. <coughs> Pa je Ebu Horeire znači razumio da u ovoj šutnji ima nešto što se govori, ima nekakva dova. Ovdje je rekao Ebu Horeire, mate kul, šta kažiš? Iako je osnova da se upita da li nešto kažeš. Je li tako? Znači on nije pitao da li nešto u tom momentu učiš, nego kaže šta učiš. Pa je postavio pitanje na jedan čudan način. Jer čovjek prvo pita, alaikum salam, da li učiš, pa ako potvrdno odgovori, onda kaže šta učiš. Jel u redu? Nego je red, kaže šta? Šta učiš? Allahu alem da su ashabi znali kao što su, kako došlo u hadisima, da su znali da poslanik sa same uči na podne i na kindi po pomjeranju njegove brade. Ljubterabi lihjetihi. Njegova brada je bila uznemirana, pa su znali da uči. Da znači da se, da se usta otvari i zatvari, odnosno da ima izgovor. Tako je ovdje Borele. Vidio je, jer su posmatrali ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam dok je u namazu. Gledali su ga znači ispod oka. I to je jedan dio Leme kaže da ne smije pogled klanjača prelaziti preko preko e, lica ili glave imama. Dokazujući šta? Šta? Ovom predajom. Znači, dokazujući to ovom predajom. Ili da čovjek gleda imama kako klanja njegov pokret da bi to zapamtio pa da mogu prenijeti ili da bi se mogu poučiti, žao da do tome nema smetnje. Iako je najpriče znači osnova je da gleda u mjesto sežde. Čak kad je u kjabi. Kad klanja pred kjabom, neki kažu gledaju kjabu. Ne, to je pogrešno. Gledaju mjesto sežde. Jer je poslanik, sam sam kada je ušao, u mesjudu haram ne bi dizao svoju glavu, znači ne bi odvajao od mjesta sežde, dok ne bi izišao kako kaže Aisha radijallahu ta'ala na. <coughs> pa je, vjerovatno je Buhore, ili znači znao, ili je čuo od nekoga, znači da poslanik <coughs> samo u to vrijeme nešto uči. U ome hadisu je dokaz pohvalnosti znači sljeđenja imama i raspitivanja o njegovim pokretima u namazu i općenito učenijeg čovjeka. Uradio se to, zašto se to uradio? Nisam nikad čuo da se tako nešto radi, nisam vidio da se tako nešto radi. Čovjek stavio, vidite, muslimana stavio surmu na oči. I kaže, ovaj sa šminka. Zašto sa šminkaš? Ja nisam čuo da se muslimani šminkaju. Pa mu pojasniš da je surma nije šminka, nego je da muškarca sunnete da se stavlja. Jer utegne oko i daje mu sjaj. Pa to nije znači šminkanje, nego je sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem za onoga ko želi to da čini. <coughs> I braćo moja, ta, takav je bio adet ili običaj prvih generacija. Ispitivali su o svemu, i velikom i malom. I u tome Allahov hikmet i njegova mudrost s jedne strane i milost prema nama s druge strane. Jer su ovi ljudi nama prenijeli vjeru. Da nije Ebu Hureyre ispitivao Allaho poslaniče, pogledaj kako prilazi samo lijepo, kaže Allaho poslaniče, majkom te i ocem iskupljujem, gde mi kaže šta i kako. Pa to znači, s jedne strane bio isto Edeb Ebu Hureyre pri čemu? Pri poučavanju, kada se čovjek želi učiti. I zato su neki se tabini žali, kaže, kamo sreće da sam bio blaži, kaže jedno od njih sa Ibnu Abbasom koliko se kaže drugi oko nisu Ibn Abasa, ja nisam. Zato kaže što sam bio grup prema Ibn Abasa. Pa su nam prenijeli vjeru na takav, na takav način. U protivnom bi sigurno bilo u vjeri krnjavosti koliko želimo. Allahumme, riječ Allahumme, moj gospodar, moj Allahumme, je prethodila u poglavlju Stepaveta i ono je smo tamo govorili <coughs> o njenom značenju. <coughs> Allahu moj udalji između mene i grijeha moji i do kraja znači izbriši mi moje grijehe jel red? jedno značenje ili drugo značenje a nemoj me kažnjavati zbog grijeha koje sam počinio ne mora biti izbrisan ali da me ne kažnjavaš za njih I treće, sačuvaj me da uopće ne upadnem u te grije. Znači jedno tri značenja. Šta god da bilo rezultate na kraju šta? Udaljavanje čovjeka od njegovih grijeha. Bilo udaljavanje da i čovjek nikako ne počini, ili da je Allah, Allah, Allah te nakažava za njih, ili da mu ih izbriše, sve je na kraju isti rezultat. Ostaje čovjek znači bez griha. Jer je poznato kod islamskih učenjaka kada uzvišeni Allah azzawajal, oprosti robu grijeha da li taj grijeh ostaje zapisan i oprošten ili se briše potpuno, kao nema ga nigdje zapisano. Ha. Znači, kada se oprosti grijeh, da on ostaje zapisan briše, ili se briše? Postoji raziloženje među islamskim učenjacima. Postoji raziloženje među islamskim učenjacima. Da li se briše, ali nema sumnje da je brisanje grijeha sigurnije za roba. Sigurnije za roba. No, međutim, kad ga izbriše, da li ostaje trag? Sve su to znači ovaj stvari o kojima su govorili samski učinjaci. Pa, i da li će uzvišeni Allah roba zaustaviti na sudnjem danu, pa da mu kaže robe moj počinio si grijeh, ja sam ti ga oprostio, ili mu ga nikako ne ispomenuti? Može se za dobro dobro. Molim? Zamijeni dobrim tijelom. Može zamijeni dobrim tijelom. A zato će ta zamjena biti prije obračuna ili posle obračuna? Kad će biti zamjena? <coughs> Kad uzvišen je Allah zamjeni loša djela dobrima. Hoće to biti nakon što te pokaže tvoja loša djela. Kako došlo od Isla, će uzvišen je Allah na svojim danu pokriti roba svoga, pa mu kazati, staj dan učinio to i to, taj jesam rob, gospodo moj priznajem, kaže, sakrio sam te na dijalogu, sakrio vam ti na ahiretu. Niko ne zna. Da li će to biti ta zamjena prije toga ili posle toga? Allah ta'ala. Ovdje je poslanik sa osvrame učio ovu dovu iz jednog od dva razloga. Ili za oba dva. Prvo, da pouči svoj umet ovoj dovi. A, ili da time izrazi simbol obožavanja To je najveći simbol islama i simbol obožavanja. Jer da je to poslanik sa osam učio samo za sebe, imam onda problem što su njemu oprošteni i prošli i budući propusti koje učinu. Sallallahu alaihi sallam. Pa zbog čega bi onda učio? Allah me ba'i bini u lejne hata jaje kema ba'ati bini meši Zbog čega da uči da uzvišenje Allah te barak tala udalji njega od njegovih grijeha, ako je njemu oprošteno sve što je učinio i sve što će učiniti. Je u redu? Pa bi moglo biti da je poslanik sa osrame time htio da ispolji obožavanje ili simbol obožavanja. <coughs> Jer da je htio da pouči ljude, onda bi to učio na glas. Je u redu? Da je bilo samo zbog poučavanja, onda bi to učio na glas, da svi čuju. Međutim, učio u sebi. U svakom slučaju do nas je došlo ono što je poslanik sa osrem učio. A neki kažu, nije isključeno da je to dova poslanika sa osreme cijelom njegovom umetu. Iako je učio u ovoj formi, da je to dova njegovom umetu. I vidimo koliko je poslanik sa osrem bio brižan kada je u pitanju oprost griha ili traženja ili traženje oprosta griha od Allaha te barake od teana. Mine denes od prljavštvine. A, u drugoj predaji je došlo mine deran. Isto, isto je značenje. A u trećoj je mine losah. Isto je značenje. Znači sve tri riječi su došle a, znači koje su identične po svome značenju otprilike, jel? A, ovaj, došla su znači u ovoj u ovom hadisu. Kako to da je došlo? Da je došlo tri različite riječi. Jer to poslanik sa osvijem tri puta rekao različite riječi. Je li neko pogriješio? Možemo prepostaviti da je poslanik sa osvijem ponovio jedan hadis na tri, tri puta na tri različite načina? Teže. Šta mislite? Kako je došlo različite riječi? A navode su vjerodostojnim predajama. Možda mi se osvijestimo. Gdje su mi ovi sa Fina? Musim. Ali, u sobama. Ima neko da vam govori? Pa smisao isti osnovno. Što isto značenje se minus. Aha, aha, pa dobro, kako smo onda dobili? Kako smo dobili tri riječi? To mene zanima. Možda su prenosioci prenosili samo po smislu, a ne? E, bravo, tako, baš dobro. Prenosilo značenje. Prenosioci prenosio jedan mine, danes mine, daran mine, mine, osah. Isto je značenje, ne mi ja se smisao. A rivajet u značenju je dozvoljeno kod islamske učenja, kako u šartove koje su postavili. I da bi čovjek prenosio rivajet u značenju mora biti mora biti ovaj učen po pitanju arapskog jezika da zna značenja i termine znači <clears throat> ponekad termini mogu zamijeniti puno možeš kroz termin izgubiti e, stilistiku i zato se kaže da ljudi koji su izmišljali hadise da su bili najpametniji ljudi jer ne možeš ti sklopiti hadis tek tako da on izgleda kao riječ poslanika sallallahu alaihi sallam a da čovjek bude glup. To je nemoguće. To mora biti dobro pametan i da svaku riječ, na svaki harf paziti gdje ga je stavio i kako ga je rekao, da bi izgledalo kao Džavami Al-Kelim, kao jezgrovit govor, koji je dat kome? Poslaniku sa vasaneme, to ne može svako. pa su ravije prenosle hadisu značenju. U, u značenju. A to je dozvoljeno, znači, kod islamskih učenjaka nema u tome nikakve smetnje. Znači da ostaje samo značenje isto. I ovdje je došlo očistime kao što se čisti bijela odjeća. <coughs> bijela odjeća zato jednostavno što na bijeloj odjeći se mrlja vidi više nego na drugoj boji. Crna boja ili ne znam, smeđa ili ovaj, boje. I kada ima flaka nekakva ili prilaštena, ima teško se primijeti. Ali bijela boja bijela, znači odjeća, odjeća bijele boje, na njoj se primijeti svaka sitnica. Pa je zbog toga došlo ovdje ovaj uh, poređenje sa bijelom bojom iz tog razloga. Allahum hsilni i operi me, gospodar moj. <coughs> ovdje je došlo da se, znači, brišu isto pranjem, da se brišu ova da se brišu grijesi sa ove tri vrste vode koje nam padaju sa neba, koje nam dolaze, a to je snijeg, to je kiša, to je grad. Znači koje nam dolaze. Ili se je mislo da svaka od ovih a, voda uzme svoje učešće. I tako na tri puta da čovjek bude ovaj, jeli, očišćenog griha. Kao što kaže uzvišenje Allah, tebareš, tebareš, kada nas uči vafu anna, vogfir lana, varhamna. Vafu anna, oprosti nam. Vogfir lana, isto oprosti nam, samo u drugom obliku. Varhamna i smiluj nam se. Iako i af, i gufran, i rahme, sve, ta, sve te tri riječi nose pri sebi opraštanje grijeha. Bilo ti Allah milostiv, što ćeš milostiv? Opraštati grijehe i prima dobro. Dobra djela. I smiluj se. Oprost gufran ili af isto je. Znači, u smislu da ovaj čovjek bio je oprošten grijes. Pa su došla tri različite riječi, ali na kraju je šta rezultat? Rezultat je jedan. <coughs> Ovdje je došlo operime sa snijegom, vodom i gradom. Sve ove tri vrste voda koje dolaze, jer ako kažemo da je snijeg voda, ako možemo kazati, može biti voda u jednom obliku, kao što je grad je voda u određenom obliku, tako i snijeg voda u određenom obliku, mm. jer je nastao u starom pare. Ovaj, zašto je rečeno ovdje ispomenute ove tri vrste voda, a sve tri su hladne? A znamo da topla voda lakše sapira šta? Prljaštinu nego hladnu. Pa bi, da je bila topla voda, bolje bi šta? Bolje bi bilo, tako? Bilo bi bolje, ne bilo bolje? Kako će biti bolje? Može biti bolje nego onako kako je rekao Rasulullah sallallahu alaihi sallam. U tome ima mudrost. Kakva mudrost? Allahu alam. Allahu alam kakva mudrost ima. Ja nisam nigdje našao. Osim što je spomnio Ibn Mulekin, kaže postoji mudrost za zbog toga da ukaže na hladnoću srca čovjekovog zbog činjenja grija. Toliko mu je srce ohladlo i toliko je čovjek griješan pa da bude s te strane da ukaže na postoji mogućnost, mada Allahu alem zašto je to tako, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Kaže imam Al-Harawi Bered ili grad se zove Bered zato što je došlo od glagola berede, što znači ohladiti. Pa berad zna, hladi površinu zemlje, znači led koji pada, pa je zbog toga nazvan tim imenom. I došlo je u u <coughs> namazu na dženazi se uči moksilhu bil maji wa thalji wal barad. I očisti ga operi ga, to jest od grijeha, jeli, sa kišom i snijegom i gradom, ili vodom, snijegom i gradom. Ovdje je poslanik sallallahu alaihi wasallam ima postepenost ili stepenovanje u ovoj, u ovoj dobi imaju stepenice. Prva stepenica u ovoj dovi <coughs> jeste udaljavanje od grijeha. Da uzvišen je Allah te bar tala udali od grijeha. Druga je da se ti grijesi čiste. Potom je da se ti grijesi peru. Jer pranje je bolje od čega? Čišćenje može biti bilo čime, ali tako, može očistiti nešto suhim predmetom, ali pranje biva vodom, a voda najbolje uklanja šta? bilo kakvo prilaštven. Jel u redu? Pa je zato kada je rekao a, očisti me <clears throat> kaže kema ju neka e seubul ebjedu mine denes kao što se čisti, kao a, ke u arapskom jeziku je harf, harfu tešpi harf za poistovjećivanje. Jel u redu? Pazite me dobro. Kaže, očisti me kao pa je uporedio. A kad je došao do kup, do čišćenja irsilni gusul, čišćenje kaže irsilni min hatajaje bil ma'i wa thelđi wal barad. A očisti, operi me od mojih grijeha sa vodom i sa snijegom i sa gradom. Pa nije rekao kao što se pere sa vodom i snijegom i gradom. Pa je prvi put spomenuo harfu tešpi ili slovo poistovjećivanja, a u drugom nije. Zato što je čišćenje kupanjem veće i bolje i djelotvornije od čega? Od samog pukov čišćenja. Je u redu? Mhm. Pa je zato da bi, da bi ukazao na potpuno čišćenje nije upotrebio šta? Nije upotrebio kath. Kao? Evo kako da vam kažem. Kažete. Muhammed je ko lav? I kažemo, <clears throat> Ahmed je lav. Šta je veće po istoričivanju? Ovo drugo. Ti se ovdje rekao kao lav. Znači on liči lavu. Možda od lava ima njegovih 80% osobina, je u redu? Ili 95%. 5 nema kao lav. Znači u globalu je kao lav. Ali kažete, mujo je lav, gotovo. Znači nema razlike. Pa kada ponekad se izbaci ovaj harf za poistovjećivanje, tada biva djelotvornije, što mi kažemo kao. Ne, on je taj, nema, nemoj, znači on je taj, jedan, jedan. Je u redu? Isti, na isti kao. Pa tako je ovdje došlo, znači, očisti me od grijeha kao što se čisti bijela odje, odjeća. Je u redu? A kad je rekao operi me, onda kaže operi me sa vodom i snijegom i gradom. Nije rekao operi me kao što se pere sa vodom, ne, nego znači ukazuje šta na <coughs> na kulminaciju čišćenja čovjeka od grijeha. Pogledajte, braći, koliko su riječi poslanika sasvim precizne. Znači, svaki harf na svome mjestu. I sada dođe neko i hoće slagati i hoće izmiti hadisa poslanika, sallallahu sallam. Znači, mora biti čovjek koji je razuma i koji je čitao hadise i koji je živio sa hadisima da bi mogao izmišljati hadise na poslanika, sallallahu alihi wa sallam. <coughs> Ovim hadisom imam Šaši i učenjaci šafijske pravne škole općenito dokazuju da je a, snijeg i da je grad da su čisti. I to nema razilaže među lemom. Da se, znači da su čisti. Da su čisteći. Čisti i čisteći. Pa je tu razlika. Ko će mi kazati razliku? Između čisto i čisteće. Čaj je čisto čar je čist, ali nije čisteći. A nije čisteći. Znači, čisto je nešto što je samo po sebi, znači, čisto. Može se konzumirati, može se piti i tako dalje, može se trebati druge svrhe, ali se ne može sa njim čistiti. Ne može se sa sokom abdestiti. Uzmeš onaj sok od jabuke, onaj gusti, sirup i abdestiš sa njim. On je čisti, ali tako, jer ga piješ. Kako ga pio da nije čist? Ali se ne možeš sa njim abdestiti, jer on nije čisteći. Jesi. Šta bi sa alkoholom bilo? Šta bi sa alkoholom bilo? Alkohol je čisteći, a da li je čist raziloženje među lemom? Imami četiri mezheba kažu da alkohol nije čist. E ti koji kažu da nije čist, onda nije šta ni... Je ne možeš sa neđasetom čist. <clears throat> Ne možeš sa neđasetom čist neđaset. To ne ide ispravno je mišljenje da je neđaset, da je da je alkohol svakako neđaset. Ispravno je da je alkohol, da je alkohol čist. To je mišljenje ovaj odabrao jedna skupina poznih učenjaka, mislim da bio imam Muzeni i e, da li je Lejs ibn Sad i drugi, kasnije učenjaka Šeokjani i drugi. Nema jasnog argumenta koji bi ukazao da je alkohol nečist. Nema jasnog argumenta koji bi ukazao da je alkohol nečist. Alkohol je zabranjeno konzumirati, a U protivnom, alkohol je čist. Znači, kada čovjek koristio miris s kojim alkoholom peče, to čovjek ne čini, izađe se iz razilaženja, a sljedeći četiri mama, koji su svakako, jele, ovaj, a, njihova miša imaju svoju težinu i tako dalje, no međutim, kada bi došlo da se zaista jedno od dva mišljenja, znači, ovaj, ovaj, preferiraju, Allah valim da nema dokaza da je alkohol nečist. Svi dokazi koji su Innam al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu ribsun min amali shaytani fajtanibu. Ribsun min amali shaytan, kaže to je prljavština, šejtanska rabota. Ispomenuto je šta? Vino. Prljavština i šejtanska rabota. Ali ovdje se spomenuo inneme, inneme al-khamru wal-maisir i kocka. Wal-ansabu i kumiri, wal-azlamu i strelice kojima su gatali, sve sto nečisti. Znači, kada bi dirnuo kumira, morao biti šta? dineš kipa, lata ili za, a danas ima lata i za koliko hoćete, više nego što je bilo vreme Buđehla, dirnete lata i za, znači mora bi se čovjek šta? Abdestiti. Što nije ispravno. <clears throat> Innamal mušrikuna neđes. Mušrici su nečisti. Znači to kad se dirne, kad ješ mušika, rukuješ sa njim da moraš, to niko nije kazao da moraš ići, znači da, da pereš ruke kada mi je šabis skrč o tome. Dobro. Neki učenjaci prave razliku između hatijeta i isma. Hatije i isto jedno i drugo su grije. Kažu da je hatije, da je to ono što je čovjeka i, i njegovog gospodara, a da je ism ono što je između čovjeka i ljudi. No, međutim, to je neispravno, jer postoje, kod fakiha je poznato da su govorili da neko ostavi namaz, da neko ostavi post i učini neki drugi grije. Da je to sve, da je to sve ovaj, ism, a to je grijeh između njega i Allaha. Za ođer, ko ostavi namaz, to je, nema grijeha sa robovima. Osim da kažemo, nanio je štetu robovima zato što nije dovio za njih, jer su namazu dovi za sve vjernike. I u fatihi na tešehudu. Znači, hadis nam ukazuje da je sunnet da se uči dova nakon početnog tekbira, a prije učenja fatihe. I to je mustehab kod Šafije, i kod Ebu Hanife, i kod Ahmeda, i kod većine uleme. A Ebu Hanife i Malik, i Ebu Hanife, i Šafija, i Ahmed kažu, i Džumur, da je to mustehab. Kad dignemo nakon Allahu Ekber, da kažemo šta? Allahume vaid, beni uvene hapajaje. Ta dova, ili druge dove koje se uče. I ovo je priprema za učenje najbolje dove, a to je Fatiha, koja mijenja svaku šta. Dobro, tako poznat kod našeg roda, Fatiha mijenja svaku dovu. Je li nije? Jeste, ima hadis u tome. I našao su učenja koji kažu da je hadis Hasan. Se može, se može pojačiti. Ima više puta, se može pojačiti da bi mogao možda dođe stepen Hasena da bude da Fatiha mijenja svaku dovu znači da se pripremi znači kao što se sunnetima pripremaš za farz prije farza klanjaš sunnete pa se pripremiš za farz da ne bi čovjek iza mašine, iza aparate iz kanala na početni tekbir stao na namaz da bi ima prije toga šta sunnete, pa se pripremi za ono što je znači osnovno, a to je šta? Farz. Tako se ovdje priprema za ono što je osnovno namaz, to je šta? Fatiha. Ona je majka knjige, ona je majka Kur'ana. Jeli? A majka zaslužuje posebno šta? Dobročinstvo i pažnje, tako? To je sigurno. <coughs> što se tiče dove prije na, prije namaza, posle početnog tekbira prije namaza, mislimo prije fatihe, imamo više hadisa, imamo ovaj hadis Ebu Hurere koji je kod Buhari i kod muslima, imamo hadis Alije, radi Allah ta'ala, koga bliže samo muslim, o džehtu očije bil ladi fatara samadu u lada hanifan, jeli, poduža, dova, poznata, i tu bliže muslim. I imam šafija, odabro ovu dobu, zato što odgovara, kuransk, jedan dio nje odgovara u kuranskim ajetima, imate dovu od Ajša radijallahu ta'ala anha, subhanak Allahuma bihamdik, jeli, ono što se uči u našim podnebljima. I ta je dova prenesena od skupine ashaba, mislim da je njih sedam ili osam prenosio ovu dovu. No međutim, ovaj, mnogi su ocijenili ovaj hadis da je ifom, slabim. Da je hadis slab. I da je to sto riječi Omara radijallahu anhu. Da sto riječi Omara radijallahu ta'ala anhu. Anhu. E, jest. Sto riječ Omara, da nisu riječ poslanika. Sol. Ali ispravno da se prenosi od više ashaba i da, da, da ima svoje utemeljenje. I da je ta dova inša Allahu Teala vjerodostojna i da se može učiti. Ali ne treba zanemariti druge dove. Znači, da bi ta dova mogla proći. A, imam Ibnul Kajim u svom dijelu Zadol Mad spominje deset razloga zbog koji je Imam Ahmed dao prednost ovoj dovi na drugim dovama deset razloga je spomenuo. Zbog konteksta dove same, zbog čega je dao prednost joj na drugim dovama. Imam Behef i kaže ispravno je da je to da storije čomara. Može biti u jednoj verziji da storije čomara, <clears throat> ali da to prenese skupina ashaba, Allahu alem da je ispravno da to može proći. Kaže imam Malik da se ne uči nikako. Nema toga kod imama Malika. Nema dove. Kod imama Malika nema, kod imama Malika nema ni bismile. Nema bismile prije čega? Prije Fatije, kaže poslanik, ja sam klanio je Bubakri Omer i kaže počeo su namaz sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nisu izgovarali bismile. Daj mi dokaz da su izgovarali bismile. Znači, ima Malik kaže nema ove dove. Allah ta'ala nam do, do imama Malika da nisu došli do hadisi. Ili da nije <clears throat> zatekao stanovnike Medine da to rade. Ili da nije zatekao stanovnike Medine da to rade. Ali uzvišen je Allah te barek tala učinio je dokaz kod Rasulullaha sallallahu alaihi sallam. On je argument. Nije ni imam Malik, ni Ebu Hanife, ni Ahmed, ni Šafja, niko od njih po sebi nije dokaz u šarijetu njegovo mišljenje može biti da je u skladu sa sunnetom ili da je da, da nije u skladu sa sunnetom, ali ne može biti dokaz u šarijatu koji se mora slijediti, kome se mora klimnuti glavom, osim ako to kaže poslanik sallallahu sallame, ovaj, dođe od njega na ovaj ili onaj način. Što mislite kada je Imam Malik, a kada je rekao ovo? Kaže, poslanik je sa osvrame poučava onoga sahaba, kako će planiti, rekao vam, kad dođeš, kreni se prema kibli, da ne si počne tekbir, to uč fatihu. Je li spomenuo duali stiftah, dovu prije fatihi, je li spomenuo? Ne. Nije. Malo dokaz. Dobro, to se može odgovoriti. Poslanik je sa osvrame poučava njega farzove, ili važibe namaze, osnovne stvari. Imate sunet, ta hejbet koji nije spomenuo, je li tako? Znači nije ga poučavao svakom detalju, nego mu je govorio osnovne stvari kako se klanja. Jer je ovaj čovjek izgleda brzo klanjao. Pa ga je htio, pouča, pa ga je htio poučiti kako ide, pa odi na ruku, pa se smiri potpuno. Pa, se, pa, se po, pa ga je htio poučiti pokretima u namazu prije nego svim detaljima znači, koji se tiču izgovora u namazu. Neki su prepisali imamu Šafiji da je smatrao ovu dovu početnu vađibom. Međutim, to nije potvrđeno od imama nije potvrđeno imama šafije. <coughs> Neki su smatrali da je ovo poslanik za osvrame činio da bi mogli ljudi iza njega da uče fatihu. Šutao da bi šta ljudi proučili? Fatihu. No, međutim, to nije. To nije ispravno. Jer to isto nije radio na drugom rekiatu. Jel u redu? Na prvom rekiatu je ostavio to pauzu, a na drugom nije. Pa zašto mi je dao priliku na prvom, nije dao na drugom? Pa je znači, ovaj uh, hadis je, ne, ne može poslušiti kako na ovome mjestu kao, kao argument. I mi smo govorili o ovim sektama ili ovim stajanjima u namazu, govorili smo sve u prošlom predavanju. Znači, koliko je poslanik sa osanome stajao. Ome hadisu je dozvoljeno, dokaza je dozvoljeno da se čovjek iskupi kada je u pitanju poslanik sa osanome, da ga iskupi sa majkom i sa ocem i obaveza je čovjeku da voli poslanika sa osrme više nego majku i oca. Znači, ne mogu doći ispred majke i oca. Ne, može, ne mogu doći, prosite, majke i otice ispred poslanika sa Allaho ali osrme. A da li je dozvoljeno drugom čovjeku da kažeš mimo poslanika da ga iskupljuješ? Imaju tri mišljenja. Jedni kažu da je dozvoljeno i da nema u tome nikakve ha, nema pogrde, Drugi kažu da je to samo za poslanika sa osrame, a treći kažu da je dozvoljeno ako je čovjek učen i ako je dobar da se može se može skupiti. Recite. Ima pitanje. Ako je rečeno da mora slušat majku i oca, a nešto se krsti sa kod kaže kosi. Nešto, kosi, a dobro što kaže otac i što ti je rekao poslanik, šta radiš? Koga više volimo? Poslanika, znači poslušar poslanika, sve... poslanika, poslanika i otac i majka znači mogu naređivati ili zabranjivati sve što je u krugu. A, ovo je islam. I što je u krugu islama što te naredi, moraš mu se pokoriti. Ne smiješ mu odbiti. Nema odbije. Danas babo kaže, sine, nećeš klanjati u ovoj džami, nego idu u drugu. Moraš mu se pokoriti. Ako mu se ne pokoriš, grijeh si počinio. Jer ti babo ništa nije naredio, što je šta zabranjeno? Šarijatom. Jer je ova džamija, je ova nikakve, ali neće babo nešto mu tako, ne bi da ti ideš u tu džamiju, druga džamija ima koja je isto lijepa, u kojoj se klanja, znači nema problema. No, međutim, kaže ti babo, sine moj, nikad više nećeš u džamiju, za tebe džamija gotovo. Nećeš više klanjati, nećeš više postiti, nećeš, nećeš, tada, je, tada znači... Nije grije da ne poslušati. Tada se ne smije poslušati. Tada bi bio čovjek vješan kad poslušao. <clears throat> znači, sve ono što je obaveza. Kada bi ti ti ta postiš jedan ponedjeljak i babo ti kaže, sine, sutra ne možeš postiti zato što ja želim da radimo. Imamo nekakav težak fizički posao, moraš mi pomoć, i ja neću da ti meni tamo postaje podne, da mi se već gubiš, ja uđe se tu cijeli dan. Nema posta. Neću post. Nećeš post. Ili ti... Postiš ponedjeljak. Dobrovoljni post. Jel u redu? Jel to obave... Jel te uzvišen je Allah obavezano dobrovoljni post? Nije. Znači nije tvađe. Ako ga ostaviš, ja se griješan. Nisi. Babo ti kaže, sine, nećeš postiti. Moraš ti slušati roditelja. Moraš. To što ti zabranjiva, je li to naređeno šarijatom strogo? Nije. A poslušnost otcu ti je naređena strogo. Pa daješ prednost toj poslušnosti otcu koja ti je vađib, obavezna, nad nečemu što je sunnet. Jel u redu? Ali kad to isto rekao u Ramazanu jednog ponedjeljka sine, postio s 18 dana, dostaje. Do bedra, dostaje. I bedre je prošao, nema sad posta ovaj dan, hoće da radimo. Šta ćeš onda uraditi, babi? Kaže, babo, nema toga ništa ja ću postiti i to mene Allah duži i ti to ne smije zabraniti. Ha. Znači, znate nemaju svoje ovlaštenje. Dobro. Kažu neki, znači, ova treća skupina, jedni kažu da može bez pogrede svima da iskupiš koga želiš. Neki kažu to je vrijedilo samo za poslanika sva srme. Treći kažu to je za učene, za dobre ljude, zato što su nastavnice Allahovih poslanika i njima se to može tako kazati. I u ome hadisu je dokaz da se može simbolikom izgovor riječi tiho nazvati šutnjom. A, da se tih izgovor, jer kad ne čuješ čovjeka da kaže kao da je prešutao. Pa da se tih, znači izgovor može nazvati šutnjom. U ome hadisu je dokaz da treba pitati učene, on me da se ne zna. Znači kada nešto ne znaš, pitaš čovjeka koji zna. I u ome hadisu je dokaz da imam može učiti dovu za sebe. Jer ovaj hadis, e, razumijemo da je poslanik sam učio dovu šta u, u namazu, dok je predvodio ljude, je tako? Imam kada uči, on kaže Allahume ba'id bejni o bejne hatajaje, udalji između mene i moji grija. Nije rekao <clears throat> bejnena o bejne hatajana, između nas i naših. Nije rekao u množini, nego je rekao kako u, u jednini. Pa dovi sebi. Allahumme dini fi men hedi, wa afini fi men afi, wa tawallani fi men tawalli, wa barik li fi men. Sve meni, meni. Dobro, učimo mi sada na teravi i digne imam ruke i dovi i kome dovi? Sebi, a oni iza njega amin. Kao da su njegovi podanici došli tu da služe imam. Jel u redu? Pa zato kaže Andi Uleme, ne, dovi će u množini. Jer kad je poslanik sa svem poučio Hasana ovoj dovi, ili Huseina, jednog u njih dvojice. Poučio je njega, dovi tako. Pa međutim, ako doviš za ljude, onda ćeš dobiti u množini. Pa kaže ovdje dokaz da čovjek može, da ima, može dobiti u jednini. Jer je ovako došlo, ovako je došlo, znači. Nije došlo u množini. <clears throat> kaže, imam šafija, prezirem da imam dovi sam sebi, a da ne dovi ljudima. Kad znači, im izgovara dovu koja se vraća njemu samo. Kaže Ibn Munzir, a on je šafi, šafijski učenjak. Jer hamutem kaže došlo je od poslanika Salasarame u vjerodostojnoj predaji da je nakon početnog tekbira rekao Allahume ba'id bejni o bejne hatajaj kaže došlo od poslanika sa vjerodostojnoj dovi da je nakon početnog rekao gospodar moj udali između mene i mojih griha pazite Ibn Muzir je učenjak šafijske pravne škole on je umro 318. hijđarske godine znači nakon imama šafije sto i nešto godina. Imam, navodi mišljenje svoga imama i kaže, ali je prenešeno od poslanika sa osam drugačije. Ko kaže, u obi hada je kul. I kaže, i ja ko kažem, kao što je rekao, ko? Poslanik sa osam. E ovo je, braćo, u ovome svojstvu je dozvoljeno da čovjek bude sledbenik na seba. Nema nikakve smetje da mi kažemo mi smo Hanefi, Hanefije. I sledbenici Hanefijske pravne škole. Nikakve smetje nema jer se učenjaci od, od, od pamti vijeka, od imama, pripisivali jednom mesebu. I niko to nije pogrdio. Ali kada dođeš ovako, da se im, riječ imama kose sa čime? Sa hadisom. I da ta, ta kažeš, ne, mezheb je mezheb, e tad je bela. E, tu je pogrdno šta? Sljeđenje jednog Što mnogi kažu ti ako kažeš da se Hanefija, <clears throat> ti su dalaletu. To nikad niko rekao nije. Taj ko je to rekao, on je u dalaletu ja sam šafijske pravne škole, ja sam hambelijske, ja sam ne smeta. Ali kada dođe tvoja pravna škola i njeno mišljenje u koliziju sa hadisom ili ajetom, i on mene čemu su bila sahabi, i jasni argumenti imaju da tvoj imam nije pogodio u svome ištihadu, šta ćeš uraditi? E tu dolazi do izražaja, možeš li slijediti ga ili šta? Pa ako ga slijediš, e tada kažemo to je, to je opasno. Jer si tada dao prednost nekome drugom nad riječima čiji? Poslanika, svala sveme ovo je za ljude koji mogu svakako šta? Razlikovati dokaze i vagati. Nije za obični svijet, obični svijet nema šta, on uzme jednog imama, sledi i drži se jednog meseba i nema, ili drži se, ne mora biti meseb, obični čovjek, pita ga za pitanja koja ne zna, ovaj mu odgovara, ali, ali za onoga ko može vagati, bio ovaj, pogled Ibn, Ibn Munzira. Jeste, imam šafija neko, ja to ne volim da tako čini ljudima. Imam šafija, ima analogiju ili eh, logiku kao dokaz. A Ibn Munzir ima hadis. Kaže nam je hadis draži od bilo čije mišljenja, jer si me ti o imamu poučio da kada se moje riječ kose sa riječima poslanika sa svem, da sa njima udarim o zidu. Tako, ti si me tome poučio i ja to moram, ja to moram slijediti. Jer ima, uh, eh, imame subki, ima dijelo koje se zove Bejanu kauli, ali imame il mutallibi, i da saha al hadisu fehu je medhebi pojašnjenje eh, riječi imama Mutalibija, mislim na imama Šafiju, kada se potvrdi ispravnost jednog hadisa, to je moj mezheb. Reci. Znači, pa imam Šafija sam i to je poznato od njega da je govorio ovaj, kada kažem suprotno riječima poslanika, sa osam, znajte da mi je, da sam pamet izgubio, znajte, sve, on je to poučio ljude. Imam Šafija je skinuo sa sebe. Ebu Hanife govorio, nije dozvoljeno nikome da govori moja mišljenja osim kad znao dakle sam uzeo. I Ebu Hanif se očistio pred Allahom Azzeođer. I kogod dođe nakon toga slijedi Ebu Hanifu u onome u čemu je jasno da Ebu Hanife nije, znači, pogodio sunnet 100%, takav nema opravdanja ako može vagati, ako može vagati argument. Jesu. I ome hadisu je dokaz, znači milosti Allahove tebara koliko oprašta grijehe svojim robovima. Molim ga za uđel da nam oprosti naše grijehe. I velike i male, javne i tajne, ne su ne uđene sa našim poslanikom, sallallahu sallam, iskrenim dobrim i šehidima, gdje mi su ono društvo, Allah, ta'ala, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabiju.